cyane cyane mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro muti rero uno munsi tuyaga ku byerekeye iki ngira aho baheze nk'ukwezi urongoye diaspora yari yaracitse hano aratubwira ibijyanye n'indwi ya diaspora haratubwira ko bariko bakora ibikorwa bitandukanye kugira barabe yuko nabone bo terera ariko rero ngira mwarabyumvise mu makuru twabashikirije hari muri yindwi turiko turangiza uno munsi bamwe mu barundi basanzwe baba hanze abo bita benshi babita ba diaspora ariko urumva n'urunani rw'abarundi baba baba hanze y'igihugu barashinze kumbure tuza kumenya byinshi gusumba uh, eh, ibanki banki eh, bavuga y'iwabo mbere mwarumvise wanashima n'umutahe w'amafaranga bazotanguza kugira barabe yuko bokorohereza cyane cyane haba abarundi bari hano mu gihugu canke abo barundi bari hanze y'igihugu bo muri diaspora rero turaza kumenya byinshi muri cyo muri ibijyanye n'iyo banki muri kino kiganiro hamakumure ya y'amakenga bya bibazo bamwe n'abandi bari bafise umutumire mukanya tuza kuba turi kumwe hano tumwe akanya atwidondore hama aze guca atubwira koko akamaro e, icyo no kwita la privari iyo banki ije kumarira cyane cyane mwebwe abarundi muri hanze kumbure rero e, tuza guhava duca tubaha akanya namwe kugira ngo twakure murabimenyereye imirongo yacu iruguruye yose ku mbere wanashima kuva uno mwanya e, murashobora guca mubanza kuba murakura kugira babashire ku rutonde eh, rw'abaza kubaza ibibazo nguko rero tugiye kumarana akanya katari gato isaha imwe ni ukuvuga iminota hafi mirongo itandatu usanga ikaze rero eh, nk'uko nari nabibabwiye medani niyo nkuru n'igende kuri mikoro reka mu kanya gato duce tuduga kwidonira reka rero tuje mu nido eh, mbanze ndamutse nongera nk'ikaze umutumire turi kumwe hano imbere y'uko twidondora sangwa ikaze muri karadiridimba kuri uno munsi murakoze cyane mhm. ego twidondora ego jenny twa fabrice manirakiza mhm. ah, ndi umurundi nsanzwe mba muri australia ah, mugabo ubu nkaba ndiko ndarangura imigambi yanjye ngaha a ah, i burundi mhm. ego muri australia mu matsike kingana gute muri australia mazeyo imyaka cumi n'itatu eh, hariho ikintu mwashyitse ahabona kumbure twashaka tumenye eh, twarabonye ati banki ni banki imeze gute kubera iki ubu ije kugira ifashe iki urakoze cyane ah, haraheze igihe kitari gito Uh, tuganira n'abandi dusanzwe turi kumwe muri diaspora cyane cyane abantu ubona neza ko bariko barayemvesitisa muri iki gihugu hmm, bariko barazana imitahe yabo nk'abadiaspora eh, hmm. turaganira rero akatari gake uh, tugira analize y'ingorane tugenda turahura nazo tunarondera inyishu mu nyishu rero zikuru zikuru twagiye turabona twarabonye yuko dukeneye umuhora umwe umurundi wese ari hanze ashobora gucishamwo iterambere ashobora gucishamwo ibyiwe ashobora kuranguriramo imigambi turabiraba rero tubona ko iyo banke ariyo yonyine ishobora kubikora kuko umugambi wose uza gukogwa umugambi wose woshikwa kuza gusanga habamwo movement y'amafaranga tukavuga ati rero turakeneye ko tugira ikintu gishobora kuborohereza kutworohereza twese ni umugambi rero wo gushyiraho banki ihurikiyemo aba diaspora abarundi baba mu makungu mbwa bitababuza yuko n'abari ngaha bashobora kuwushyigikira ah, ukaba ari uw'ibanki twamaze eh, kwipfuza ko izoba yitwa Burundi Diaspora Gateway Bank ah, no ati mu kirundi ni banki y'abarundi bari mu makungu ni irembo ni irembo ry'abarundi bari mu makungu ah, tukaba rero dushobo twipfuza ko ariho twoza turaca turacisha iterambere ryose kandi tugiye turaraba tugafatira mu ma investment za maziba tugafatira um, uno muntu ngira ntari uno munywanyi ari hanze y'igihugu ni yatse ordinateur yiwe kugira atwumve neza canke ariko akoresha telefone yegere inyuma gatonya y'iradio kugira tu ntibikunze ko tumwumva ariko reka tugaruke na Fabrice Manirakiza uh, umwe mu bashinze uno muhora w'ibanki bise Burundi Diaspora Gateway Bank tugaruke cyane ku ico novuga ku karusho urabye iyo banki muvutse eh, yavutse eh, mwatubwiye bimwe na bimwe mu byatumye muyishinga ariko hari harabuze banki ya hano mu gihugu mubikorana eh, ibintu bikagenda neza kugira isatisfeze n'abo bandi bahungu murantunga n'abo bandi barundi bari hanze y'igihugu ego ah, novuga ati kubera ikimwebwe nk'abarundi bari mu makungu mutokora ikintu kimwe gishobora n'igisekuru kizoza kizovuga ati iki cyitiriwe abarundi bakorera mu makungu nuvuga ati rero ni muhamagaro duhereye kuri ubwo burongozi tugasubira tukaraba no mu minsi Heze ariko baragerageje kwiyungunganya no kwitunganya baraza ibyo rero byose ego ibyo byose rero byagiye biratwereka iryo shaka amabanki yo ngaha rero asanzwe ari arakora kandi bitari bikarafasha mugabo twebwe natwe nk'abashaka guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere i Burundi uwari we wese ajya ava hanze akabona opportunity zihari kuko urumva gukora igikorwa uza gusanga gikeneye uh, umutahe wa 12 miliyari kakaba usanga kiriko kirazungurutsa amafaranga kuko bugiterambere no kuzunguruka kw'amafaranga no mutahe mwatanguranye miliyari 12 eh, inkuru y'umwana inyuma mvuge ko uyu mugambi utaratangura mm. twuguruye umuhora wo kugira abanyamitahe bashobore kuzanamo imitahe mhm. ego ubu rero turi muri icyo nicyo gituma turiko turatera kamo abarundi bose bari mu makungu ndetse n'abari ngaha bashima umugambi ku buryo wishiramo imitahe hanyuma tukabona gutangura uwo mutahe rero w'imiliyaridi cumi na zibiri niwo dutegekanya gutanguza tukavuga rero yuko igihe um, banki zibiri kirakora izoriha amakori wa munyagihugu ari hariya hirya umwe ari yepfo umwe ari ruguru nawe ashikiye urumva ko ari ryaterambere diaspora dushaka gukorera hamwe kugira rishikire bose uh, ego mhm, ariko fabrice uno munsi yawe diaspora ni igiki uh, nka garanti muvuga muri ko muravuga ko muhamagarira gushyiramo imitahe kuko muguruye iyo research umuntu yayikorera hehe za Google canke oya oh, aha mu gukora twebwe tujya tukurondera amabazi do done canke ibiharuro biva muri budget y'igihugu mhm. tukaraba ama base de données y'abadiyasipora bari hanze n'amafaranga barungika hmm. uko angana kuko hambavu y'ibyo byose turakunze gutanga akaroro dufatiye nk'izi za senegare nko muri ghana uza gusanga muri bije y'igihugu ibirenga hafi ibice mirongo ibiri ku ijana ari amafaranga ava hanze hmm. aha rero twarabonye neza amafaranga ava hanze kandi ndazi ko uwo ari we wese abizi ni menshi ni menshi cyane gusa bigora kugira ace mu muhoro umwe kugira na leta ironke amakora akwiye kuko uza gusanga usanga turinda guca ku miryango ugasangira na hamwe hamwe tuyakikije kubo kubo ah, ah, kubataba bafise novuga tubushobozi bukwiye ugasanga hajemwo ibintu byo ubujyajya urumva nukugira uwo muhoro umwe ushobora kudushikana muri iyo ntumbero garanti rero ikomeye y'inyungu tugenda turavuga nizo ama nababwiye ko aha twagiye turakura ama base do done ndetse ubu murabona n'iterambere bugi Burundi ryarahashitse mwibuke ko n'amabanki wasigaye apibiriya amabazi dodone yayo kuvuga none aratanga ibiharuro aratanga ibiharuro kumushanke kugucanka kwetse kwetse ariko none ico ni kimwe cyo tuma umuntu yemera gushyiramo amafaranga yiwe nshaka kumenya ikintu kizomugarukako ikintu cyo mugarukako jewe mbaye muri Australia imyaka cumi uh, narabaye umurongozi wa communauté ndaba perezida wa kominote imyaka ine mm. hariho ikintu kimwe namwe ah, murantunga nimba ngiye kuvuga byinshi mugabo hariho ikintu kimwe nagiye nda ah, kirankura jinga cyangwa kirantera intege y'uko ahubwo nova mu majambo nkajya mu bikorwa ah, twarakunda kuza turicara n'abagenzi turi kumwe tugatera inkuru ndetse bamugasanga ugasanga ko baranegura ibi na babinegura ni burundi bw'uko abarundi basanzwe bari hanze usanga mu kurangura amaporoje yabo cyangwa imigambi yabo uza gusanga bayicishije ku bantu ugasanga bari ko bariba hmm. kuko jewe nje mu Burundi aka nakaronso biri gutanga jewe nje mu Burundi ugasanga ni jeje mwene mama ati nanyubakira inzu nk'akarorero nkasanga yanyibye iyo nsubiye muri Australia sinza kugenda mvuga ngo ni mwene mama yacumuye ko nza kugenda mvuga ngo ngo abarundi bose nta kigenda Burundi nta kigenda urumva hari haba novuga ati bice 99 kujana by'abarundi bari mu makungu bagiye barahura n'izo ngorane garanti rero niyo ya mbere n'iryo shaka nababwiye ubwa mbere aya masomo ni do diaspora yamaba kandi iyo ugiye kuraba muri analize twamatugira. muri izi zahari zahariwe abarundi baba mu makungu bose baza kuza bavuga iterambere mhm. kandi turamaze kubibona no mu bindi bikorwa n'ahandi usanga bivugwa mu majambo gusa cyangwa mu mpapuro mugabo ntitubone koko ibiriko birakogwa ah, icyo ndakizi rwose mugabo ndaza kubereka ukuntu ari jewe karorero nyine kuko nababwiye hariho ibindi bikorwa asanzwe ndiko ndakora mhm. ahantu utanga akarorero nk'amazu ndiko ndubaka mu kiyange mm-hmm. kuko hanze bobo barabimenyereye yose yaramaze gufatwa kandi n'abarundi bari bari hanze hmm. iyo rero ni ya proof turiko hmm. turerekana yuko ubu ntitukiri mu majambo ubu no kwirukana no gusiganwa mu terambere hmm. ariko rero uravye ga Fabrice izo nguvu zikura ico cizero uko kubona yuko bishoboye dufokesinge ku rukundo kuko namwe muzobyibonera mu makominote uzoraba umurundi agize ingorane twese niyo twirukira uzoraba umurundi agize urubanza aratumira bose jewe nabaye mu bihugu bitandukanye cyane cyane aho muri Australia nta rukundo ndabonayo ndagenda ndaraba neza nsanga nko muri iyo niyo wowe ufise ibihumbi ijana by'amadolari kugira utanguze n'umugambi mutoye uza gusanga uri kurayamarira muri regisitiresheni impapuro eh, kugira wimenyekanishe ku isoko aho natanze akararo ku mafaranga nk'aho ibihumbi ijana by'amadolari cyuterura ibihumbi mirongo itanu by'amadolari ubizana i Burundi umbwire ko utaca ukora umugambi uza gusanga wahaye akazi abantu barenga mirongo ibiri mhm. kandi burya ikintu kimwe jewe ntazoreka gushima nuko ubaho tugeze ku by'ukuri nagenda avuga urukundo ah, mu nkundire nshimire n'uburongozi twagiye duhunga kubera atamahoro yari ahari ubu rero urabona ko amahoro yaje twese tuyavomere hanyuma wewe uwo we wese yirabire iterambere rigira ribe muri iki gihugu nagiye ndibuka muri iyo twagize ku munsi wa gatanu navuze ati abarundi twosubira ibuntu mm-hmm. tugakundana tugashyigikiranira tukarengera ibidutandukanije kurusha ibyo dusangiye twarabonye ko bishoboka none no muri Australia no tanguza banki mm. oya byosanga bigoye gose mm-hmm. muri Australia no tanguza real estate uzosanga bigoye ariko ngaha urabona ko ari ibintu bishoboka ni si ngombwa rero turindira umuzungu cyangwa eh, umuntu avuye hanze ngo bari waza kubidukorera je nk'umurundi nagize imahirwe nkajya hanze nkabona uko bikogwa ni wa muhamagaro wa mbaza yego mhm. eh, fabrice eh, eh, kumbure uno mugambi ni umugambi muremure mugambi munini baraza kubaza ibindi bibazo ariko ndacafise utundi tubazo tumwe tumwe hano tugaruke cyane cyane kuri Burundi Diaspora Gateway Bank urabona hari hasanzwe hari imihora ngaha ah, benshi bita za Western Union n'izindi Eh, za impesa n'ibindi wasanga umuntu ah, umurungikiye akaronka udufaranga twiwe mu madorari nyine ariko ngira murabizi kuva bibiri na cumi na gatanu byagiye biraba mu gihugu uno mwarumvise umwe hamwe hari abayatora za kongo abandi bakagenda mu rwanda haraba ikintu gikomeye cyane cyatuma imihora imwe imwe icika amafaranga aratagaciro eh, kugira uronke n'idolari ugasanga ahubwo biranagoye rwose sinzi uno munsi iyi banki yanyu ni igiki igiye mm, gufasha muri izo nzira ubu tugiye kubona amadolari yidegembye rive ku bihumbi bitatu n'amajana rigaruke eh, aho twavuga rizimbutse ubuzima bworohe mu gihugu bwovura ibibazo bitari bike mu bibazo igihugu cyacu kiriko kirahura nabyo kuko uh, nibaza ko mu minsi yeze mwagiye murabona abahinga bamwe bamwe bagiye baratumirwa bava hanze bakaza gufasha kuko n'icyo mbagije baragikoze ko cyane bariko barafasha ku bintu bijyanye na berebe iki urabona ni nacyo mutima kumbure wa kino kiganiro ni banki ya niho tuza cyane mbo mm-hmm. nicyo gituma uzo kumva ngarukane um, ya ntumbero tugenda turahabwa muri leta mbyeyi leta nkozi twijukire uh, amayezine mu gihe rero dutanguye kugira ayo amahinguriro ah, duhereye kuri mato mato na manini manini iyo ibyo usohoye babikugurira mu madorari aha amadorari abura kubera nk'ubu dukoresha ibitoro byinshi igafinansa abantu bashaka gukora imigambi yabo muri ibyo by'amahinguriro tukaronka ibidandazwa dushora hanze bakaduha amadolari akaza ego fabrice twakwiha umwanya ungana gute n'abarundi baba eh, eh. mu mwanya turabaha umwanya wa telefone eh, ariko bari baragutega abiri tubahaye umwanya ungana gute jewe genda umuhinga mu mwavuze ko mwuguruye imihora kugira bazane iyo mitahe hama mutangura akazi mugabo rero ikindi kibazo kiracari hajya nyene bizofata umwanya ungana gute nko muri fundraising canke kwegeranya ubwo buryo mm. Ah, twe dutegekanya ko bishobora gukunda mu mwaka umwe cyangwa munsi yawo kubera icyo nkora n'iki ntera kama abantu hanyuma nko mu mwaka uza nk'aya mango tuguhamagaye eh. nizere ku igitoro kizaba kiri ku gihumbi n'amajana ane nka kera urumva si ukuvuga ngo ubyizere uko uwo ari we wese ararima mugabo iyimbura mvura ni iry'imana birashobora rero kuzabya kuko by'ibiharuro bibeshaho n'abantu eh. usanga tuvuge hejuru hejuru ata bintu biboneka umuntu yofatira naguhaye akarorero k'ibyo bimaze gukora byinshi bimaze kuboneka eh kuko bizoza nawe bizokugirira iterambere na masenga eh ubu rero usengera usaba n'abarundi nabone bose basengera uwo mugambi ego ariko rero turaho nyene eh, uno munsi muratubwiye nko mu mwaka umwe ko vyokunda ama tukumva yuko ari banki shasha muzanye hari ikintu ca Western Union ntiwagiciye ko wabwiye ku uruja n'uruza rw'ibidandaza ariko mm. eh, mbega ejo na hirya ejo mm. ni wasanga eh, ino banki yanyu mm. nivyo amadolari nga yarabonetse hamurazi ngaha mu Burundi ko biri hariho bakubwira bati hariho to ya leta n'iyindi to ego hmm? ego urantahuye neza ugasanga biriko bira hmm. nywana gutya eh. ababemere kumbure kugira mutanguze uwo mugambi barabirabye canke mwe kugira musabe eh, urwo ruhusha mwarabirabye abantu bari hanze bafise uburyo amadolari uno musi turabona ngiyi banki iraje umurundi ashobora kuvuga ati ah yego akiruhutsa ati bwabundi bya bintu bigiye gukunda ariko rero gute naha rero duhagaze aho rero duhagaze ni twebwe tujye nka ya kuko nabisigoye nabisubiramo ubwo ruri kuvuga ubutumwa oya oya oya si ubutumwa nakubwiye jewe ama living proof mhm. jewe maze gukora ibintu benshi bavuze ati ibyo ntibibaho niwashaka ndaza kubigucira ku mayange kuko jewe ubu ndiko ndakora proje y'imiliyaridi umunani aho i Burundi atani franga na rimwe rivuye hanze amafaranga ya mbere ariko arakorerwa ari amafaranga ariko arakora ngaha mugaba ariko baragura ayo mazu bariko bararungika amadolari ava hanze oya my friend oya kumbura sho kuzo kuzo abatsi aho ugeze eh bashaho rero nijana kwijana jewe mu bihumbi 2022 nkaya mangu uzontume kumbwira ati tubwire byabindi byarakunze canke bigeze ico nzokubwira nuko tutezo batwananiwe Eh, urakoze eh, cyane eh. hama mugabo ntaco kumurereka abandi baraza kubaza reka twugurure telefone Albert Duwaya dufashe 222466 canke 2225 izo ni telefone zo kumeza izi bita uh, fix canke 76 ubusa 183 amajana 933 61 ubusa 183 amajana 933 izo nimero murashobora kuzituronka ko kuri WhatsApp gutyo mugakoresha WhatsApp call ku kugira mubaze ibibazo cyangwa intererano yanyu mwumvise ko turi kumwe n'umwe mu uno mugambi w'umuhora w'ibanki ya diaspora bise Burundi Diaspora Gateway Bank kugira izofasha n'akarusho kugira mwavyumvise ariko arabisigura watanga amatiyo angana gute atanga akatiyo imwe cyane atanga akatiyo amiti ko araza kumenya umuntu rero mhm. nk'igihe umuntu usanga ashinze proje arababwira ati umwe azotanga akisiyo imwe hmm. ngo musabe umutumire adusigurire akisiyo imwe izoba ijyanye n'amahera angana hmm. ikindi nacyo Mm, ntarijya wumvise ko yatubwiye imitahe yiwe imitahe bariko baratanguza iri mu marundi ko yavuze ati ni ni miliyari 12 mm, yasabye amasengesho ego mm-hmm. abin Mm. aya majwi ndayagumana aya majwi ndayagumana imyaka irenga mirongo itatu ego wewe ashi ntibatse kwikimwoka imwishyura cyane rwose arakoze cyane kingisireyi um, amakisiyo uh, turi ko nk'uko twababwiye umutahe uzotangura ibi bikorwa uzoba ari miliyaridi cumi na zibiri uh, ziri mu makisiyo ibihumbi icumi bisigura ko umutahe umwe ari miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri by'amarundi turifuza ko mm, abatari bake bo boronka ayo mahirwe yo gushyiramo imitahe kuko burya turashaka ko uwo ari we wese yumva muri iryo terambere ah, umuntu rero ashobora kugura kuva ku mutahe umwe mhm. kugeza ku bice bitanu kwijana by'uwo mutahe wa yose bisigura ko ari imitahe majana atandatu so ni guhera ku mutahe umwe mushika miliyaridi cumi na zibiri ni eh. amajana atandatu eh, eh, oya ni imitahe ibihumbi icumi imitahe ibihumbi icumi ni ukuvuga mukeneye abantu bangahe aho muzoca mwugara muti aho twarinze twugurira umuntu umwe ku mutaha umwe umwe twe dukeneye abashoboka mm umuriyoni umwe n'ibihumbi majana abiri by'amafaranga y'amarundi mhm. gushika ku bice bitanu ah, ibice bitanu ku ijana by'imiliyaridi cumi na zibiri bingana n'imitahe majana atandatu so no kuva ku mutahe umwe gushyika ku majana atandatu aho nturenza mm. kuko tujya mu twarakoze ibyigwa bitari eh, bikwiye na leta canke BRB ntiyemerera ko umuntu arenza ibice 25 kwijana muguru umva ko twaciye tumanura dushyira ku bice bitanu kwijana kugira uwari we wese aronka ayo mahigwe yego mhm. ama yari yavu eh, gisa nk’icyo numva umengo cishuwe kuko mm. yavuze iyo mitangi ngana gute mm. ngo izoba ari umwe mu ishoka ritandatu hamaca avuga ati kuyatanga naho numva umenga naco nimwacisha kumwavitse ko ari mu marundi ni mu marundi kandi birorosha ubutwuguruje twuguruje konte bloqué konte iri blocked Mm. muri BBCI ndetse no muri Bije uh, umurundi wari we wese cyane cyane abo bashaka kuyagura urumva nka King aca bya kuri BBCI aka konte uh, ya ya iri bloke gushika jya iri bloke gushika dukwijije wamutaye kuko nsubiremwa ntiyagira umuntu yo kuyimvira ati Fabrice agira twiyo amafaranga no konte iri bloke umuntu ashobora kujya kuverifyinga canke kwibariza banke iyo konti iri bloke mpaka dukwijije ya mahera ni ukuvuga miliyari 12 zitarakwira iyo konti izogumira bloke igumira bloke canke tuvuze ati reka dutangure ku miliyari icumi ba banyamitahe bose urumva ko ntiza gutangura kujya ko urujya n'uruza hagiyeho inzego izo nzego nazo si fabrice azishyiraho na banyamitahe baba bamaze kujya mu ishyirahamwe kuko niwagura uzoca nzokwereka uzobibona nawe ugutse reka tugaruke none kuri izo miliyaridi cumi na zibiri z'amarundi zizokemura gute cya kibazo cy'amadolari ko ariho cyari gihagaze muzaba mufite ah. dodo shanje yiwanyu hariho hariho canke muzogwa mukora kuri gabere hariho ikintu nipfuza ko abantu bo kumva burya agashyiramo amafaranga yiwe kugira tumufashe kuyagera ibyo ni ibyo amabanki akora mu yandi mm. majyamba bisigura rero ko izuba ari intango y'aho hashobora guca ya mafaranga ikintu rero kizoca gikuraho izo ngorane zama z'ibura ry'amadolari ni kwa kundi baba diaspora bari hanze bazoca babona aho baza barashira amafaranga yabo y'amadolari jewe nta contact fise z'umurundi ari mu Burusiya mugabo kubera irijwi ryanje ushimye gucisha riraza kumushikira nico gituma nk'uwo Kingsley wumvise kimwe twambaza kare mm -hmm. iyo nyene ni proof ikweretse ko bayinyotewe aja avuga ati je nta nibibazo mbaza ahubwo mbwira aho nshira amafaranga kuko uje hageze mm -hmm. ego kumbure ko inimero wavuze kutazivuga ngira ngo ivyo umuntu bamwavuganye ariko ariko tugaruke cyane kuri abo banyamitahe canka bagomba gushiramo imitahe ngira ngo diaspora je dukoranye igihe kitari gito dukoranye igihe kinini mm. harakunda kuba eh, cyane cyane nuvuga uko utabona kumwe ibintu mm. kandi ibyo nabyo mm. muratsi ko bisanzwe mu bantu mu barundi eh, si ngombwa yuko abantu twohuriza ku kintu ariko ni byiza yuko twakorera hamwe mu gihe hmm. rero uh, tuzi usanga hariho ugucanacanamwo kw'aba diaspora za buraya hmm. ugasanga n'uburaya hari ukutumvikana za amerika uko nyine na anashima za australia uko nyine ubwo ntihazoca habaye icyo nakwita leta isanse kudashyiramo agatege cyangwa kudashyiramo nguvu cyane kugira kumbure abantu bizera iyo banki bayishyiremo imitahe yabo urazi hariho ikintu natanguye mvuga cy'urukundo Ah, rwa urukundo eh, muri rusange nabivuze mu rundi rusange mugabo bikora muri twese kuko mu gihe uzoba dufate nk'ubu wowe ufise umugwi w'abagenzi bawe sibyo mm. uwo mugwi w'abagenzi bawe mugahura buri kuwa gatandatu haheze iminsi ibiri batagutumira uzotangura kwibaza ati what's going on mm. uca ugenda ubaza ati hari icyo eh, niki ubu rero ngaha mu Burundi ku by'ukuri umuntu atazi iterambere azohava asigara inyuma azohava asigara inyuma kuko urabye ishyaka riri mu barundi bose ubu uwo ari we wese avuga ati jewe ngiye kuba umuhizi mu iterambere ibi byose ndiko ndabikora kubera hariho foromire nakoresheje nk'umudiyasipora mbona irakora mm. iyo rero yabaye proof bisigura ati na wa wundi yoba mwene wabo ah, akamubona na kariganga muhogo bazi ko ari hanze azohava asanga ariko ari yasizwe mu iterambere ego mu barundi cyane cyane turafite mu banyafurika muri rusange hmm. ako n'akarundi n'akarundi katarakuvamwo eh? bivanye cyane cyane kuri kahise kacu ugasanga ntidushikirana hmm. icyo bimwe mu gikorwa cya mugenzi wacu ibintu bene ibyo ibintu bene ibyo ariko rero um, usaba yuko twobivamo twobivamo inkoro bene izo ntizidufasha zidusubiza inyuma cyane mu bikorwa mm. ubwo rero nkaba mbona ko tubabirengera mm. hanyuma rero nduze ku ijambo jewe icyo nagomba ingererano cyane icyo nagomba ndabishikirize ni uko jewe ndi um, ni muri gurupe yuhuza abarundi bo muri diaspora ku isi mm-hmm. kandi na fabrice arayirimo mugabo uh, sindigira mbona hmm. ijambo ry'iwe ofisiye hmm. ashikirije muri iyo gurupe hmm. rigenewe abarundi bo muri diaspora ndibuka neza ku wa gatanu igihe konferanse twahise ibereye eh, abarundi bamwe bamwe baragiye bitangaza muri gurupe ati none ibi bintu tuzoza turabyumva ari uko biciye mu bajournaliste tubishikirijwe n'abajournaliste ni ukuvuga rero nagomba ngaruke ku bintu bita kominikasiyo ni ukuvuga mm, gusangira amakuru bica bijya mu murongo wo gusansibiriza abantu bo muri diaspora ibyo bintu nosaba yuko ah, fabrice ni intererano muha yobikorera ko cyane mm. kubera hariho abarundi benshi bitagwa neza mm. bumva amakuru abaraba ubwa mbere mbere na mbere bakavyumva bavyumvise kw'iradiyo bavyumvise mu kiganiro c'abanyamakuru bavyumvise hajya na hariya bitabaciye ko biciye muri canal ofisiyere mhm. ico ico ni ikintu nashoboye kubona fatiye ku vyabaye ubuvuba mhm. n'ayahandi mu vy'ukuri abarundi yabiciye kwa barundi abarundi dusigaye dukundana rwose mm. abarundi turifuza kuba tuteza imbere mu byo dushoboye tuba mm. tufashanya mu byo dushoboye tuba twoja mu ntumbero leta yihaye iterambere ku banyagihugu mu gihugu ni ukuvuga abarundi batari bake turifuza kuba twogira uruhara muri ibyo bikorwa biduheza biduhesha agateka bigahesha n'agateka igihugu cyacu mhm. ni ukuvuga rero akaromarike karako gusa ndamusabe ku kintu cya kominikasiyo cyane cyane urabona yuko umugambi ugenewe abadiyaspora araba ingene kominikasiyo yiyo niba badafite urwego Eh, kazima n'ubu bimushikiriye ariko ariko Tom we eh, Fabrice ngira ngo kumbure muri groupe eh, mm. si ushiramo imigambi ngira mwaratinye yuko batwara nko mu oya oya oya byaragiye mwo none wumva bitabibonye none hariho hariho radio ya diaspora iri muri Ottawa twobicishako ntayihari mugabo ndamushimiye gose kuri iyo remarque kuko nk'ubu bituma aca ati rifo yuko dushyiraho umuntu ajejwe communication muri diaspora gusa kugira aba barundi bose to maximize aho nyene turaho kumure ko haheruka no gutogwa inzego nshasha muri izo nzego nshasha nibo muzokorana canke uwo communication mumushiraho muri muri banki muri ko muragira ko mbona ngira bari nk'umunyamitahe muti Mhm. twari twamutumiye urumva rero kandi yarashikirije ijambo aradutera intege baradushigikira urumva ibyo byose nibitwereka ko umurongo ugoroye kandi kuva kare n'abamaze gutelefona urumva ntawe uraza avuga ati ibyo bintu ntibibaho mhm. muravugana na purasitide muri oranje Placide muri Hollande nawe tuguha amasegonda mirongo itanu ko mwakuye ikiganiro giheze turi kumwe na Fabrice Manirakiza mu muramutse muce mudoga ku ijambo akanya karatujanye eh ndamuramukije gose cyane ndaramukengurika ku migambi yagize cyane ikinze cyane mhm Dewe eh, ni nkebuzo gusanga mba kumwa kuko ibyo na mu bari nsino mu bari Mhm ndaza kubahuza muvugane in box kugira umubwire eh mugabo no musaba kamedari yovugana ni azako vose yo mufasha akamuhereka neza ingena amabanki korana nayino hanyuma kabanza gato yakiga muvuga yuko yorondera umuhinga eh, abanza akiga ikindi kibazo yokwiga yokwiga abanza arabe kuri tirikaya abanza arabe kuko abakiriya nabo muri diyasipora mm. hanyuma urumva icyo gihe arabe aho abo bakiriya bari ni ubushobozi bafise nyine barungike Placide arakoze akanya nikadukundiye Fabrice twari dufise ikiringo c'isaha urabona yuko dusigaje akanya gatoya ishura kumbure byo Placide muri Hollande yagusavye abakiriya n'ibindi Placide avuze neza mugabo nuko atiyumviriye ko bigeze ngaha byarinzwe mm. eh, bigeze ngaha byarizwe ahubwo namubwira yuko ibyo byose byakozwe mm-hmm. dukorana n'abahinga twakoranye n'abahinga bakwiye turabona uko dukorana n'amabanki yo hanze ayo bita ama correspondent bank mm, nibyo yari yanakubajije ego mm-hmm. nibyo yari yambajije um, hanyuma nabo nyine tubwiye tuzorondera tuzobarondera kuko buri mutwe umwe ntiwiyigira inama mm-hmm. ego akamo uh, turarangije fabrice akamo uteye abarundi haba bari mu gihugu cyane aho diaspora biwanyu na cyane cyane ko dufise umurimo umwe ari wo w'uburundi nkavuga ati rero dushigikiranire dukora imigambi ku by'ukuri izana iterambere riryama kandi dushigikiranire kuko nagenda natangwe n'ababwira tabarundi abarundi ntitwankana ahubwo ntituzi eh, ikitwankanisha ubu rero ko twakibonye ubu ko twabonye ati ikitwankanisha gituma tunahaza n'ingorane mu gihugu haza n'intambara ubu cyararenzwe ubu rero umurundi n'umurundi reka rero dushigikiranire dushingiye imigambi cyane cyane twumve yuko uh, turazwi ishinga no kubona uwundi murundi araye ubusa turazwi ishinga no kubona uwundi murundi ashavuye turazwi ishinga no kubona uburundi bwacu butariko buratera imbere dusenyere ku mugozi umwe uburundi bwacu tubugire buraye Gateway Bank mwakoze kwita ubutumire bwacu